Johannes hoofdstuk 16 Hierdie dinge sê ek vir julle, zodat so julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die synagoges ban. Daar kom selfs een tyd, dat elk een wat een van julle doodmaak, sal denk dat hy het diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle, zodat so wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my waar gaan hy heen nie, maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Nog 'n klein rukkie dan sien julle my nie meer nie. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Party van sy disippels het toe vir mekaar gevra: "Wat beteken dit dat hy vir ons sê: "Nog 'n klein rukkie dan sien julle my nie. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien." En ek gaan na die Vader toe. Hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie. Het hulle gesê: Jesus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vra. En hy sê toe vir hulle: Praat julle met mekaar daaroor dat ek gesê het: Nog 'n klein rukkie dan sien julle my nie en weer 'n klein rukkie dan sal julle my weer sien? Dit verseker ek julle. Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net soos julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Het. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar julle regheid van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my liefhet en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe. Sy disipels sê toe: "Kyk, nou praat u reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat u alles weet en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou dat u van God gekom het." Daarop sê Jesus vir hulle: "Glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd en dit is nou al hier dat julle uitmekaar gejaag sal word." elkeen sy eie koers in en dat jy my alleen sal laat. En tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin.